Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 439 Նախ ուրվանորությունների մասին համարոտ։ Արցախի նախագահը քաղաքական խորհրդակցություններ է անցկացրել ազգային ժողովի խմբակցությունների հետ։ Լեռնային Ղարաբաղը միջազգային ճանաչման շատ լուրջ փուլում է։ Սեպտեմբերի 23-ին մեծ շոկով կնշվի Ստեփանակերտի օրը։ Տող գյուղում կկայանա Արցախյան գինու 4-րդ փառատոնը։ Ադրբեջանցի ԱԲԿ-իշների թեման վաղուց փակված է։ Թուրքերը հերքում են ցեղասպանության մասին բոլոր ապացույցները, իսկ ադրբեջանցիները կոռուպցիայի մասին որևէ ապացույց։ Թբիլիսիում շարունակվում է շախմատի աշխարհի գավաթի խաղարկությունը։ Այժմ այսի վայր իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը սեպտեմբերի 11-ին եւ 12-ին անցկացրել է քաղաքական խորհրդակցություններ, Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի հայրենիք ժողովրդավարություն, դաշնակցություն, շարժում 88 եւ վերածնունդ խմբակցությունների հետ։ Քննարկվել են հանրապետության ներքին եւ արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Առանձնակի ուշադրությունը դարձվել նոր սահմանադրության հետ կապված իրականացվելիք բարեփոխումներին։ Ինչպես հայտնել են Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, երկրի ղեկավարը կարևորել է նման հանդիպումները քաղաքական եւ գործնական տեսանկյուններից, դրանք որակելով որպես ներքաղաքական կառուցողական երկխոսության առանցքային բաղադրամասերից։ Լեռնային Ղարաբաղը միջազգային ճանաչման շատ լուրջ փուլում է։ Այս մասին ասել է քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը։ Նրա խոսքով 2016-ի ապրիլյան իրադարձություններից հետո հայկական կողմի մոտիվացիան սկալի աճել է։ Այն ուժեղանում է օր-օրի, կարևոր է սահմանել Ղարաբաղի անկախությունը եւ աշխարհին ապացուցել մեր դիրքորոշման ճշմարտացիությունը։ Երկրորդը ինչը պակաս կարևոր չէ ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքի դիրքորոշումը սկսել է գործել, նշել է փորձագետը հավելելով, որ ի տարբերություն 1990-ականների Ղարաբաղի եւ նման խնդիրների շուրջ իրավիճակը զգալի փոխվել է դրական առումով։ ՄԱԿ-ի շրջանակներում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների բարբերական հանդիպումները դառնում են ավանդույթ, նման կարծիքի հայտնել փորձագետ Թևան Պողոսյանը։ Նա նշել է, որ Ղարաբաղյան հարցի շուրջ ընթացող բանակցություններում որևէ զգալի առաջընթացի չի սպասում։ Անդրադառնալով Մոսկվայում Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի հոգեվոր առաջնորդների հանդիպմանը, նա ասել է, որ միջպետական հարաբերությունների մեջ հոգեվոր առաջնորդների դերն ավելի շատ ներքին խնդիրներին է վերաբերում, քան որևէ հարց լուծելուն։ Իսկապես հոգևոր առաջնորդները լավ գիտակցում են, որ իրենք քաղաքական խնդիրներ չեն լուծելու եւ լավագույնս կարող են խաղաղասիրական տրամադրություններ ձևավորելու նպաստելու փորձեր իրականացնել եւ թե կանեն դա իրենց աղոթքներում սերկը քարոզեն թե ոչ դա արդեն ապագան ցույց կտա ասել է Թևան Պողոսյանը Փորձագետը նշել է, որ տեքստերից հասկանալի է դառնում, որ ոչ միայն ռազմագերիների փոխանակման խնդիրն է դրված, այլև ցանկացած քաղաքացու ինչը ցույց է տալիս, որ հոգևոր առաջնորդների համար իրենց հոտի ցանկացած անդամ հավասարազորը եւ կարգավիճակներով չեն քննարկվում։ Հասկանալի է, որ ցանկացած գործողություն լինելու է քաղաքական մակարդակի պայմանավորվածության վրա, սակայն գլխավոր խնդիրը ներքին հարցերին անդրադառնալն է վերադարձից հետո, ասել է նա. Հասկանալի է, որ ավելի շատ հանդիպում է նախաձեռնել ռուսական կողմը, փորձը որ տեղի չունենում այլ հանդիպումներ կամ ուղակի շարունակությունն այն իմաստով, որ նմանատիպ հանդիպումներ եղել են եւ Կիրիլը որոշել էր նորից փորձի Ռուսաստանի ներդրումը բերել աշխարհում տեղեկատվական դաշտում խաղադիրքը բարձրացնելու մասին։ Իրականում ստացվել է այնպես, որ նույնիսկ հոգեվոր առաջնորդներն էլ իրենց խոսքը ասելուց Ադրբեջանի հոգեվոր առաջնորդը փորձում էր ալժետ քաղաքական դաշտի նման արձագանքներով անդրադառնալ։ Ինչը նա հասկանալ էր, որ ի վերջո այս հանդիպումը ուղղակի հերթական մի հանդիպումն է, քանի որ դրանից հետո մենք չենք տեսնում իրական որևէ գործողություններ։ Մոտակա ժամանակները կլինի թե ոչ, չեմ իմանում, բայց մեծ հույսեր չունեմ սրա հետ։ Ուղղակի պետք է գիտակցել, որ նման հանդիպումներում կան օրինակ խնդիրներ, որոնք կարելի է բարձրացնել։ Նույն մեր հայկական հուշարձանների պահպանման եւ վերացման խնդիրը։ Իսկ հա Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ժան-Ֆրանսուଆ Շարպանտիեն ընդունելի է համարում ցանկացած տեսակի երկխոսություն, որը միտված է քննարկվող հարցի շահեկան լուծմանը, Նա նման կարծիք է հայտնել անդրադառնալով օրերս Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի Մոսկվայի եւ համայն Ռուսիո Կիրիլ Պատրիարքի եւ Կովկասի մամեդականների վարչության նախագահ Շեյխուլ Իսլամ Ալաշուքյուր Փաշազադեի հանդիպմանը։ Որքան շատ լինեն երկխոսությունները, այնքան օգտակար կլինի հարցի կարգավորման համար։ Համայն Ռուսիո Պատրիարքի նախաձեռնությունը փայլուն գաղափար էր, քանի որ այն ինչը տանում է ճիշտ ուղիով, կարող է նպաստել թնջուկի կարգավորմանը, ասել է դեսպանը։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Սեպտեմբերի 23-ին Ստեփանագերտ քաղաքի 94-ամյակի նվիրված տոնական բազմաբնույթ միջոցառումներ են սպասվում։ Այս մասին ասել է Ստեփանագերտի փոխքաղաքապետ Արմեն Հակոբյանը, նշելով, որ միջոցառումների մեկնարկը լինելու է Ստեփան Շահումյանի հուշարձանին պաշտոնական արարողակարգով։ Սեպտեմբերի 22-ին Ստեփանագերտի Ալեքսանդր Գրիբոյեդովի անվան համար 3 միջնակարգ դպրոցում տեղի է ունենալու իմ Ստեփանագերտ խորագրով գրական գեղարվեստական ցերեկույթ, նշել է Արմեն Հակոբյանը տեղեկացնելով, որ սեպտեմբերի 23-ին Ստեփանագերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում տեղի է ունենալու 9 նոր Ստեփանագերտ խորագրով ցուցահանդես։ Երեխաների մասնակցությամբ վերացննդի հրապարակում կազմակերպվելու են նաև մարզական տարբեր մրցույթներ՝ նկարչություն ասֆալտի վրա, ինչպես նաև պլեներային նկարչություն։ Կկազմակերպվեն նաև ձերքի աշխատանքների ցուցահանդես վաճառք, իսկ քաղաքի տարբեր թաղամասերում մայրաքաղաքի ստեղծագործական միությունների սաների մասնակցությամբ կլինեն համերգային ծրագրեր, ասել է փոխքաղաքապետը։ Արցախում մակերեսով ամենամեծագինները խաղողի ագիններն են Բելալալայանի ռեպորտաժը։ Խորհրդային տարիներին խաղաղագործությունը Արցախի գյուղատնտեսության առաջատար ճյուղն էր տարեկան արտադրվում էր մոտ 170 հազար տոննա խաղող։ Այնուհետև Գորբաչովի հակաալկոհոլային որոշման արդյունքում խաղաղագործությունը մղվեց յետին պլան, իսկ խաղողի այգիներն Արցախում 18.5 հազար հեկտարից կրճատվեցին մինչև 11 հազարի։ Խաղաղագործությունը կրկին սկսեց զարգացումը ապրել 90-ականներին պատերազմից հետո։ Անցած մոտ 20 տարիների ընթացքում զգալիորեն ընդլայնվեցին խաղողի այգիները, ձեռքբերումներ կարելի արցանագրել նաև գինարտադրության ոլորտում։ Թվում էր, թե խաղաղագործությունը նորից կդառնա գյուղատնտեսության առաջատար ճյուղ, եթե վերջին տարիներին չնկատվեր խաղաղագործությունից հրաժարվող մնատնտեսների թվի աճը։ Չգիտեմ, դա գիտակցաբար թե ինտուիտիվ են մարդիկ սկսել հետ կանգնել, բայց ամեն դեպքում դա խելացի է։ Գյուղատնտեսության նախարարի պաշտոնակատար Արամ Մխոյանը խաղաղորձությունից հետ կանգնելը ամենից առաջ խելացի որոշում է համարում այն տեսակետից, որ առաջին հերթին պետք է աճեցնել այնպիսի միրգ, որի իրացումը հեշտ կլինի եւ որը պահանջարկ ունի ոչ միայն տեղի, այլ միջազգային շուկայում։ Իդեպ, նախարարի պաշտոնակատարը նաև ընդգծում է, որ խաղաղագործությամբ պետք է զբաղվի այն մենատնտեսը, ով ունի նաև գինի արտադրելու հնարավորություն։ Խաղաղագործության մասով այս պահին ընթանում է ինքնամաքրման process։ Այսինքն, պետք է լավ հասկանանք, որ այգին բազմամյա տնկարկը որոշակի արիք ունի, որից հետո արտաբերական բերքը արդեն նվազում է։ Մեր խաղի այգիները 40, 50, շատ դեպքում 60 տարեկան են։ Կամ երիտասարդ այգիներ Այդ երիտասարդ այգիների մասով խնդիր չկա։ Այդ երիտասարդ այգիները նորմալ աճում են, բերք են տալիս եւ իրենց տված բերքը շահութաբեր է։ Բայց այն հին այգիները, որոնք կան, դրանք պետք է փոխարինվեն այն որ խաղաղորդությունից երբեմն հրաժարվում են ոչ միայն հին, այլ նաև նորատունկ ու երիտասարդ այգիների տերերը, Արամ Մխոյանը մտահոգիչ չի համարում։ Ամեն դեպքում խաղողի մշակությունը քիչ ավելի եկամտաբեր է որոշ մրգատուների համեմատությամբ, ընդգծում է գյուղնախարարի պաշտոնակատարը պետք է մի օր լրջորեն հասկանանք, որ մենք այն սոցիալիստական հասարակարգից տեղափոխվել ենք կապիտալիստական հասարակարգ։ Եվ մեր ապրուստի, մեր աշխատանքի նկատմամբ պետք է դրսևորենք բիզնես մտածելակերպ։ Այսինքն, պարզապես տունը գինի ունենալու համար 2 հեկտար այգի ունենալ, դե հա, հիմի ասնեմ դրա։ Հիմի կան մարդիկ, որոնք այսօր նախաձեռնել են փոքր գինու արտադրություն են։ Եվ նրանց գինին այսօր անսահմանափակ պահանջարկ ունի եւ մեծ հարգանք եւ այլում աշխարհի ամենազարգացած երկրներում, Եվրոպայում, Ամերիկայում։ Սա արդեն խոսում է այն մասին, որ պարզապես խաղողի այգի ունենալ ու տանել վլադիկին տալը, այդ ժամանակները բաղուց բրծել են։ Դուր պետք է մարդը խաղողի այգի հիմնելուց առաջ մտածի, որ այդ խաղողը ինքը պետք է վերամշակի, ինքը լցնի շշերի մեջ ու տանի ոչ թե 120 դրամով տա 2 տարի էլ սպասի, այլ ինքը մեկ շիշը վաճառի 5-6000, 10000 դրամով։ Սա է ապագան։ Այլ խոսքերով խաղաղագործության ապագան, ինչպես հուշում է Արամ Մխոյանը, խաղողի համալիր մշակությունն է, վազից միջև շիշ սկզբունքով։ Բելլալալայան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Սեպտեմբերի 16-ին Հադրութի շրջանի Տող գյուղում կկայանա Արցախյան գինո 4-րդ փառատոնը։ Ինչ նորություններ կլինեն այս տարի, ինչ է սպասվում այցելուներին։ Մանրամասները Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժում։ Փառատոնի նախաձեռնողն է Արցախի Հանրապետության կառավարության առընթերը զբոսաշրջության եւ պատմական միջավայրի պահպանության վարչությունը։ Այն կոչված է զբոսաշրջության միջոցով աշխուժացնելու հարավային զբոսաշրջային երթուղու վրա գտնվող համայնքների զարգացումը եւ ոչ միայն։ Փառատոնը կարևորվում է նաև Արցախյան գինեգործության ավանդույթների վերծանման տեսանկյունից։ Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության վարչության ծրագրերի կառավարիչ Արտա Գրիգորյանի խոսքով Արցախյան ճորոք գինու փառատոնը կազմակերպվում սեպտեմբերի 16-ին։ Այս տարի նախատեսվում են իհարկե ինչպես նոր ծրագրեր մշակութային համերգային մասում եւ ընդհանուր գինու տոնավաճառի մասով, այնպես էլ ավանդական ծրագրեր, որոնք արդեն սիրված են մեր հյուրերի կողմից։ Արցախյան գինու արտադրողների, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության գինեգործների համար ստեղծվում է մի հարթակ, որտեղ հնարավորություն է ընձեռնվում կազմակերպել իրենց արտադրության վաճառքը, իրականացնել փորձի փոխանակում, գովազդել արտադրությունը։ Նորամուծություններից կառանձնացնել իհարկե գինու տոնավաճառի տարանջատումը պրոֆեսիոնալ եւ տնական գինիների տոնավաճառների, ուրեմն գյուղական համայնքներում տնական գինի արտադրողները կներկայացնեն իրենց արտադրանքը առանձին տոնավաճառում, իսկ պրոֆեսիոնալ գինեգործները ինչպես Հայաստանից, այնպես էլ Արցախից կներկայացնեն իրենց արտադրանքը այսպես կոչված գինու գյուղ տողի մելիքական ապարանքի արգելոցի առանձին հատվածում, որտեղ նախատեսվում են առանձին տաղավարներ գինեգործների համար, առանձին մշակութային ծրագիր, ինչպես նաև փոքր սրճարաններ Ամեն տարի փառատոնի այցելուների թիվը հասնում է 2000-ից մինչև 2500-ի Արցախից, Հայաստանից եւ արտասահմանից։ Այս տարի հանրահարճակման աշխատանքները ավելի վաղ են սկսվել եւ սպասում ենք ել ավելի մեծ քանակությամբ հյուրեր, առավել եւս սպասումները վերաբերում են նաեւ ուրեմն արտասահմանցի զբոսաշրջիկներին, քանի որ հետեւողական աշխատանքներ են տարել տուր օպերատորների հետ, զբոսաշրջային агентների եւ բոլոր անշահառուների, ովքեր ծակված են Արցախում զբոսաշրջիկներ բերելով Փառատոնի ծրագիրն իր մեջ ներառում է գինեգործության հնագույն եւ ինքնատիպ ծիսակատարությունը, տաշտում գինի ճզմելը, արցախյան ավանդական ուտեստների հյուրասիրություն, արվեստի գործերի ցուցահանդես վաճառք։ Հավելենք, որ փառատոնը կուղեկցվի հայկական ազգային երգ ու պարով։ Վարսիկ Արությունյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Երեք Շուշիի կերպարվեսի հանգարանում տեղի ունեցավ Շուշի 48 ժամ պատկերագրքի շնորհանդեսը Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Այս տարվա հունիսի 29-ից հուլիսի 1-ը Շուշին իր դռներն էր բացել 10 լուսանկարիչների համար, ովքեր փորձում էին նորովի հայտնաբերել հայոց հինավուրց բերթակղակն իր կյանքի բոլոր կողմերով։ Լուսանկարիչների աչքից չեն վրիպել Շուշիի վերքերն ու նորոգությունները, մանուկների աշխուժ խաղն ու տարեցների լուր հայացքներում ամփոփված հոգսերը։ Շուշի 48 ժամ պատկերագիրքը կազմված է լուսանկարիչների երկորյա աշխատանքներից եւ արտացոլում է Շուշիում տիրող տրամադրություններն ու զգացողությունները։ Իսկ այդ միջոցառման եւ ապագրքի հրատարակման գաղափարը պատկանում է համազգային հայ կրթական եւ մշակութային հիմնադրամին։ 90-ամյա պատմություն ունեցող հիմնադրամն Արցախում ներկայացություն չուներ։ Գրքի շնորհանդեսին ազգային ժողովի падգամավոր Լեռնիկ Հովանիսյանը ազդարարեց հիմնադրամի մուտքն Արցախ։ Ազդարարենք մեկ այլ կարևոր համազգային կառույցի ներկայությունը Արցախում, որը մեր համոզմամբ անպայման մեծ նպաստ կբերի մեր Արցախի հանրապետության կրթամշակութային զարգացմանը եւ նաեւ տարբեր ծրագրեր կիրականացնի այդ ասպարեզում։ Հիմնադրամի նախագահը Սպարտակ Ղարաբաղցյանն է։ Սկզբում նա հակիրճ ներկայացրեց հիմնադրամի էությունը։ Սա մշակութային այն կառույցն է, որը 90 տարի բախել է աշխարի բոլոր երկրների դռները եւ հիմնել իր լուսատու կենտրոնները։ Պատկերավոր ասած գլորվելով, գլորվելով եկանք հասանք Արցախ։ Աշխարի մի շարք երկրներում գրասենյակներ ունեցող հիմնադրամի ներկայացությունը սկզբնական շրջանում կգործի Ստեփանակերտում, բայց հետագայում այն կտեղափոխվի Շուշի, որտեղ կստանձնի նաև մշակութային օջախի դերը։ Այստեղ գրասենյակունները նշանակում առնվազն մի 10-15 հոգու աշխատանքով ապահովել։ Երիտասարդության հավաքատեղի լինի, սրճարանը, գրադարանը, որտեղ շուշեցի երիտասարդը ոչ մի բանով պետքա հետ չմնա։ Երևանի ու Ստեփանակերտի ջահելություն, տնտակարակը, պետքա դեպի այս կողմ գա։ Մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարի պաշտոնակատար Նարինե Աղաբալյանը ողջունեց համազգային հայ կրթամշակութային հիմնադրամի մուտքն Արցախ, ապա խոսեց պատկերագրքի կարևորության մասին։ Գաղափարը ինքը հենց 48 ժամ շատ հետաքրքիր է եւ շատ հետաքրքիր է, որ տարբեր լուսանկարիչների արձանագրած պահերն են ներկայացվել, ոչ միայն հայերի, եւ սա կարելի է նաեւ դիտարկել որպես հայացք դրսից։ Երբեմն իրականությունը տեսնելու համար պետք է նաեւ դրսի աչքով նայել, Արցախյան ներկայացության խորհրդի կազմում են նաև մեր գործընկեր լրագրող քաղաքական մեկնաբան Միքայել Հայջյանը։ Բերթա քաղաքը որակելով որպես հայոց սրբության սրբոց քաղաքներից մեկը նա ասաց այս պատկերագրքում մեր լուսանկարիչների սուր աչքը, որը տարբերվում է սովորական մահկանացուի աչքից, հայացքից, նկատել է այն ամենը, ինչով ապրում է Շուշին, ինչով ապրում են շուշեցիները։ Միջոցառմանը նաև ապարքեվատրումներ եղան։ Նախագծի համահեղինակ Գերման Ավակյանն ու լուսանկարիչ Յուրի Մեչիտովն արժանացան ապարքևների։ Յուրի Մեչիտովը Վրաստանից է, առաջին անգամ Շուշին տեսել է 1995 թվականին, տարբերությունը հսկայական է։ Я никогда не могу поверить, что после той разрухи, которую я увидел, мне казалось, что этот край погибший навсегда. Ես երբեք չէի հավատա, որ այն ավերածություններից հետո, ինչ ես տեսել եմ, այս քաղաքը կարող էր վերածնվել։ Ինձ թվում էր, որ այն վերջնականապես կործանված է։ Այն ինչ տեսա զարմացրեց ինձ։ Դե իսկ Ստեփանակերտի մասին չեմ էլ խոսում։ Իսկական եվրոպական քաղաք է, մաքուր եւ կոկիկ։ Ի հավելումն նաև նշենք, որ սա հիմնադրամի առաջին ծրագիրն էր Արցախում։ Միջոցառման նախաձեռնողների խոսքով ծրագրերի խոստումնալից մեկնարկը։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ադրբեջանցի ահաբեկիչների թեման վաղուց փակված է։ Դա ադրբեջանական հերթական սադրանքն է այդ երկրի կողմից հերթական տեղեկատվական ահաբեկչությունը։ Այս մասին ասել է Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը։ Անդրադառնալով Վարշավայում մեկնարկած ԵԱՀԿ խորհրդաժողովում Արցախում դատապարտված ադրբեջանցի դիվերսանտներ Դիլհամ Ասկերովին եւ Շահբազ Գուլիևին ազատելու մասին ներկայացված ադրբեջանական պահանջներին։ Անհնար է ազատ արձակել դատապարտվածների, ովքեր մարդ են սպանել, ապօրինի կերպով սահման հատել, իրականացրել ահաբեկչական գործողություններ։ Ինչպես կարելի է խոսել նման խնդրի մասին, դա նույնը կլինի, ինչպես օրինակ իսլամական գրոհայինների պարագլուխների ազատման մասին հարց բարձրացնելը։ Եվ ցավալի է, երբ չի արգելվում կարևոր ատյաններում նման հարցերի քննարկումը, քանի որ դրանք առաջին հերթին ազդում են հենց այդ ատյանների հեղինակությանը, նշել է Դավիթ Բաբայանը։ Ավելի քան 1 դար, անկախ նրանից թե ինչպիսի ապացույցներ են ներկայացվում թուրքական կառավարությանն իրենց մեղսագործության համար որպես հայոց ցեղասպանությունն իրագործողների, նրանք մշտապես պնդում են, թե դա կեղծիք է եւ հերքում են փաստերը։ Նույն կերպ, չնայած Ադրբեջանի ղեկավարությանը ներկայացված բոլոր ապացույցներին, կաշառատվության եւ կոռուպցիոն գործունեության համար իրենց միլիարդավոր դոլարների չարաշահման մասին, նրանք մշտապես հերքում են փաստերը։ Ադրբեջանցիները չեն ընդունում իրենց անօրինությունները եւ մեղադրում են բոլորին, սկսած հայերից մինչեւ միլիարդատեր Ջորջ Սորոսը եւ միջազգային լրատվամիջոցներ։ Սոչիում ընթացող նորալիք միջազգային մրցույթի Հայաստանը ներկայացնող մասնակից Էրնամիրը Միրզոյան այսօր եզրափակիչ փուլում ներկայանալու է «In Love» վերնագրով երգով։ Նա նշել է, որ շատ բարձր տրամադրությամբ պատրաստվում է եզրափակիչ փուլին եւ ամեն ինչ անելու է հայ երկրպագուների հույսերը միջև վերջ արդարացնելու համար։ Պայքարելու եմ ինչև վերջ եւ անելու եմ ամեն ինչ, որպեսզի հաղթանակը բերեմ Հայաստան եւ Արցախ։ Ամեն ելույթիցս առաջ աղոթում եմ, որ ցանկությունս իրականացնեմ, ասել է Էրնան։ Հիմքընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տոների եւ հիշատակի օրերի մասին ԼՂՀ օրենքի 15-րդ հոդվածը եւ խեղճի ազատության եւ կրոնական կազմակերպությունների մասին ԼՂՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 3-րդ մասը ԼՂՀ կառավարությունը որոշում է ընդունել 2017 թվականի սեպտեմբերի 18-ի աշխատանքային օրը տեղափոխել 2017 թվականի սեպտեմբերի